حديث سيف سيوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر آنچه را که من میدانم شما میدانستید زیاد گریه می کردید و کم می خندیدید در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شما را آگاه می کند ای امتم ای مسلمان ها آن چیزی را که من می دانم اگر شما می دانستید کم خنده می کردید و بسیار گریه می کردید در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم می دهد ما و شما را آگاه می کند که خنده کم داشته باشیم خنده را کم بکنیم و گریه و اشک چشمان را زیاد بکنیم زیرا این اشک چشم و گریه به منفعت ما و شما در روز قیامت است و خنده زیاد بر ضرر ما و شما هست دوستان عزیز این حدیث از کتاب صحیح بخاری